Thank you. boleh dia umam kau boleh ke petu dia tadi pun kau boleh ke setuju lah mati kapi mana tak ada mana tak ada gemak kau mah rubuh sebenar kau pun doroan kau pun aduh aku mah sebenar kau Oh. duduk mangkok dia tengah anak, <laughs> Dubu. Hati bingung tak karuan. Yang berjengah sang kumalina. Jangan nangis. Aduh, jangan nangis. Leiburgdottern etsinä kiikuten oukoman. Kutsun tää mun ottaa tauhaa. Venikla konne jyksä. Venikla konne jyksä. Tasa Levytän peikin. kepenak-kepenakan di, Duh, cok, nah, di Mati kaki, bu, kena nature. Kene pelajar cong seru ngaji seru sekolah malah tadi rasa bagus malah tadi rasa becek aneh cok itu lagi dah oh koman bengute yang di kelakuan geden dia cu buh ria sama panasa pesan mesan ah dia satu lagi gi kurang lebu tang pikir ini ada om tahun sakepoko legun bencar kita saya masuk angin kok dek oh, oko man ya duh siapa ya duh kata klebu ya ngetek poin kok na ya kok kata om oh, diokas no nama man anu meron dintente ini sampai aku teko gerdu gini eh gus gus lho lah eh, Wah, kejengnya siapa pun di sana nih? Ya apa pun nih. Om dinten-ten iki diokasno kon rono dadakno gak merono sampe aku teko gerdu dhewe kene rek. Nang perlu ne ta? Ya gak ono perlune ya apa? Nggih. Apa bengi iki waya jaga. Markuat kali kancil iki dinten. Markuat sampe kancil. Nggih. Wis peno kaya ketak ta? Hmm, pun siang mau pun kalau cuma ketak. Nah, gerdune ya kosong, lampune dipateni pisan. Wong wau ketinggal murus sak niki pedani keterangan niku nopo, Gusti? Bener ku mbelani markuat sampe kancil lae. Lho mbon mbelani ngoten salik ngeten. Lari-lari wae gak jaga lah. Hmm. Kepanggih kula enten kidul mriku wong kula digugan iku wae, Gus. Dadi kepethuk peno. Nggih. Temen ta? Nggih saestu, Gus. Nek panjenengane kepethuk peno ya sapa ta? Arek-arek keliling rono ya. Nggih. Sakniki ngene. Peno iki tak kandhani. Mosok gawe ring omongane karo mantri. Ngomong apa, Gus? Dino iki sakera lah, ucul ke hukuman. Oh, kersane iku iso ngucul mawon. Niku rak urusan iku permen ani. Kersane apa sih? Peno iku ambek aku. Wis salah kang sakara. Oh, salah 15 tahun sing pungkur niku ta. Nah. Kok wis kok tukang niku. Nah, wis ngerti ngono. Oh, pun dipikir niku, tiang niku Gus nggih. Patah laline timbangan ilinge. Ngoten. Kalau dipikir riyo nek laline eling. Saniki gak perlu eling-eling perkara iku. Nggih, nggih. Ya apa carane? Awak dhewe dikongoni kok sakara iki. Ampun Gus, tak saken pun dicekel. Hmm. Soale lek sampean nyekel, sampean ora leker-leker bareng sing kependem. Nah carane? Carane kan mawon. Monggo keliling kali kula nggih, sampean ngalor kula ngidul. Nang kentongan iki sampean gawa. Wek sampean ketinggal kang sakera. Hmm. Kentong iki sampean tetir. Nek nah, tetir, penduduk medal to ya. Berutuk Pak Sakera. Berutuk Pak Sakera saged dipateni ten ngriku. Nek sakera mati, penuh mbek aku oleh pres. Nah, niku oh, aku ngawur penang itu lihat nunggu eh, eh. kamu nih Iya. iya. Ejak buru kakek. Aku lah. Lasan mesan. Keniatin ke sece kok keluar di hukuman. Iya. Perkara nak kakek. Setiap ketemuan dengan kakek. Ini aku jadi salah Oh, dia bilang aku sandang kata ya. Oh, mulai sepura pas iya. potos dena. Ki kurang lebar ngelok make. Oh, mulai ke apa kok mulai aduh mati aku cil lo lo lo wat sopo wat lo lo lo lo wat kali to mung aku wat sopo mati iki wat lo lo lo lo wat rojo lo rojo ya apse iki brote oh, iya waduh wat ana rojo pati wat gak wurung bengi sing jaga markuat barek kancil Nek on opo-opo ya marpat barek kancil. Iya. Lho, lho, Pak cari iki mati pisan. Lho, iki kok lho, Pak Lurah. <laughs> Oh, mati padha semayan antaranya. Lho, wumpuk kabeh. Pat, pat. Hmm? Brodin iki ya, nek iso. Ya, barek Pak Cari, barek Pak Lurah ya. Iya, iya. Telu iki kabeh mayite dekek nomahmu. Hmm. dadi omati teke omaku iya ngene dening omaku nek teke nemar kuat set tak ganti pabrike mayit oh ben masih ngono ada no ayo ayo ayo langsung ae lah eh, ayo ayo eh. santri iya iya ojo nunggu dhuwur nunggu nisan ya ngleset ngleset ya ojo ngleset biasa ya nggih kan sapa kula kancil lah sing lemun dai kula marguwat oh, kancil karo marguwat nggih kan wong apa cek gula tiang patro Kamar kuat? Kula yang jadi gerdu. Wah, wong patro kau jaga gerdu ku padha. Nggih benten to mantri. kok iso benok nggih menawi tiyang patrem menika keliling wonten kampung-kampung yen jagi gerdu menika tengok-tengok wonten gerdu tapi lak padha jaga keamanane ta nggih lah perlu murine cil badhe repot lamar kuat lapor wah repot kalau lapor kok padha ae nggih benten cara mantri kok iso beno? iki yen yen repot menika pot lapor menika pur lho ngaten tapi tujuane lak padha nggih sami Rawuhmu ngrepot napa, Cil? Raja Pati. Lah merko Raja Pejah. Lho iya. Raja Pati karo Raja Pejah iku padha ae. Hmm? Pati kok ojo sampe dikramakno. Ojo Raja oh, Pejah. Benar Ya Raja Pati tok ngene. Oh, nggih, nggih, nggih. Simati mati sapa, Cil? Brodit. Brodit? Nggih. Bener, Lat. Nggih, leres. Lah sing mateni? Kirang. Bukak sing mateni? Bos merah. Lah saiki mayite Brodit ana ndi? Wes salah ngene, Pak. Enteng griya kula. Lah butuhe? minangka kangge bukti hmm, iya iya iya lha dadene ngono apa muka lapur iya mak cari lha keputusan mak cari glosor keputusan apa mak glosor nggih pecah mak cari mati bisa nggih lha sing mateni kirangan Jadi karo? Boten, boten. Lama kita cari ya saya nanti? Pulau Salat gue nomor kuah. sekali. Lah butuh ya? Minong kokang di bukti. Lah nek kaya ngono, apa wong gak terus lapor? Hmm, nggih, Pak Lurah. Lah keputusane Pak Lurah nungkep. Keputusan apa wat nungkep iki? Nggih, pecah. Lurah mati bisa nggih. Wis mateni? Kirang. Lho lho lho. Lah saiki mayite Lurah? Kula salah. Gini, mari keluar. Ini tenggiri aku lah. Oh, lah butuh ya? Mino kok kanggo bukti. Hmm. Mbak menawi ndromanti kersa kluwatri mundhut. <laughs> Mboten napa-napa, Kak. <laughs> Oh, lha aku ngampek mayit rono yo. Kangge conto oh. ngaten. Oh, kangge conto. Lah sing Joko Bengi iki aku loro wae aku. Lah sing mestine nek pancen kon gak ero, sing mateni ki mesti kancil karo marku ati. Ora napa. Mboten. Oh, dadi dudu awakmu sing mateni? Mboten. Lah sak durung ana kedadean apa awakmu gak ketok wong kemliwer ana kono? Oh, nggih nggih nggih, eling eling. Mula mlebet ngene gredu sik teng jobone. Iya. Bleng mate-mate nenten tiyang cono ireng. Oh, iya. Lambi ireng. Heeh. Bermosi dawa. Iya. Malah ngeten. Ah. Sapa tira? Oh, bener kok ya. Mboten menika keliru penampi, keliru oh, penampi. Kulon kan jelas ndoro mantri. Oh, Kulon kan kepireng. Iya, iya, opo, Heeh. Malah nggih tiyange wanger kali mengkring ngoten. Iya. Malah sembaring ngeten. Ah. Pak Sarengat. Pak Sarengat. Nah, kan kok ini dia. Wah, wah. Bener iki sing ndi? Eh? Aku ngerti sing kok maksud ya. Iki ngono mesti Pak Sakera. Lah. Iki leres, leres nggih cocok nih kok. Leres ya leres tapi ngomong kok geno sampe pati ngeblak aku. Oh, wis ngene ya. Pak Sakera metu toko Pak Kunjaran. Oh, Durung mesti ini metu wis metu. Nggih. Lah iki aku jalur turun ora awakmu. Nggih, nggih, nggih. Sebab dulu sing tunggal guruku Tuan Markus Asik karo Bagri. iya iya Lek Tuan Markus wis mulih nanti mor. Saiki nang omahe Asik karo Bagri kok ngrene, ya. Pak Asik kali Pak Bagri. Mm -hmm. Ayo, Monggo, monggo. Pas, pas. Apa nak daya, Pas? Mm. Wetangi lho ya. Mm. Oh. Monggo, monggo. Enak. Lek mm. Asik Bagri. parah Paras ya. Sampeyan tak tekakno no, no kemantren iki ngerti apa durung? Dereng. Masuk gak krungu. Mboten. iki ngene Pak Sakerah metu teko Pakunjaran. Durung mesti metu wis metu iki dadi buron larone ndoro mantri utawa gubernmen. Oh, iki kudu dicekal. Nggih. Triko tak tekan orene tak kongkon nyekel Pak Sakerah. Nggih. Ya kok dak sih. Menawi iku lho ndoro mantri. Kok adi kafatan nyepeng Pak Sakerah. Soale sebab Pak Sakerah menika kelebet dulur tunggal sak peguron. Oh, iku dah. Lah di Bakri. Nek kula sanggup mawon. Oh, sanggup. pokoke enten ganjarane. Ya ngene pancen iki kosone kok tak sakira. Iki pajak pasar Wonorejo keduwe riko 7 bulan. Napa mari ngoten, Dro? Sanggup mawon. Oh, sanggup ya. Lah biasa kan sakira ono ngene-ngene iki mainan di diasik. Mesti nih melajeng teng Betawi. Bener. Cek aten iki, sebab panten Betawi mboten gadah dulur niku. Oh, gak ada dulur. Mboten iki. Lah biasa nanti? Paling-paling enten gua areng-areng iki mawon, Dro. Oh, hmm, iya iya. Lah carane nyekel di asik. Wah, menawi teng Gunung Arang Arang niku repot lho, Mandek. Soale Gunung Arang kelebet bumi sing sangar. Mboten oh, saged. Temen Dik Pakri ya ngono. Niku biyen saniki mboten. Saniki niki pun cacak damel manungsa. Cikar dokan pun saged mlebu mriku. Oh, ngono. Iya, iya. Lah carane nyekel ya saiki? Diwontenaken tayuban mawon. Oh, nek lungo gendeng, Pak Sekra mesti teko. Masih gak diundang? Ndugi mawon kalih sakerane. Wis ngene, diasik karo Dik Pakri. Saiki mulih pamit ta bojone nyepak-nyepakno. Opo sing gawe nyekel Pak Sakira? Iya, tenan. Iya. Lah, kancil kalau marpuat engko tak kongkoni njupuk tandak nawak kemar. Iya, nggih, nggih, tenan. Iya, nggih. Halo, Mas. Nggih. apa kok iki? Ya apa apane Kang Rika iku Kang? Ah? Ngomong arepe ndur mantri kok sanggup nyekel Kang Sakera. Gak sanggup ya apa sebab Kang Sakera sing salah. Lah kon kok iso ngarani Kang Sakera salah? Sebab Kang Sakera pengawale mateni wong. Kon kudu ngerti. Heeh, napa? Wong sing dipateni Kang Sakera mm. iku duduk sembarang wong. Sing dipateni Kang Sakera termasuk wong sing salah. Lah saat ini apa sebabnya Brudin kok dipateni barang kali sakera? Sebab Brudin seneng mbak bibir dewi sing jeneng Marlena. Hmm, mar iku sing salah Brudin ya. Bener kang sakera kan enggak? Iya. Lah saat ini apa sebabnya e? cari tampon petinggi Rembang kok dipateni bisa barang kali sakera? Sebab 15 tahun sing wis kelakon. Iya ya. Cari mbek iku tahu dadi saksi palsu. Hmm. Sampai kang sakera dihukum telung wulan tanpa pekara. Hmm, iya yes, ngerti nek ngono lah nek kon wis ngerti, iya, iya. terus ya apa perasaanmu nek wong telu iku dipateni Kang Sakera? Setuju, setuju lah. Lah nek kon wis setuju lah kok sanggup nek Kang Sakera. Ah, diganjar tajeke pasar Wonorejo pitung keturunan ya apa, Kang? Nek ngono kon lak klebu wong sing kedonyan. Jare Riko lah. Sakniki ngene Kang, Riko gak perlu ungkra-ungkra barang sing durung lakon. Iya ta? Sakniki Riko sanggup apa enggak nek Kang Sakera? Nek Riko gak, sanggup, gak sanggup, Sakniki Riko bali yo. Tak cekel dhewe Kang Sakera. Tapi aku apa bareng Ndoro Mantri. Wis kare Kang. Kare dulu. kok tresno yang ini lho rek nom saiki nek ngomong jaluk bener iki karepe dhewe sing enak tak petukane Kang Sakera nek wis kepetuk tak jek omong sing apik dene Kang Sakera sering nampa ya apa mestine candaan barek karo mantri. Pelandange kancil. Tandake saka diare. Apa ya? Lho. Nek eh, nek par-par plonce. Apa ya? Apa? Kulo tumut takon. Niki lho sampeyan iki duwe gawe kok mboten enten jajan. Ngono apa sih? Lho, gak ono apa sih kok Lah ku lak jajani, tok e iku. Wah, wah, mung buatan jewel blem tok ngene kali pluntir ngene kok. Lho, ngirit mangan titik tapi marki ngono lho. Iki pokoke iki keturutan tujuane. Iya. Niki tandake king lukmar. Teko lukmar mirah kali tumpuk niku lho. Lho, mirah. Nggih. Hmm, iya, oh, Cek. tepai wono daerah kene iki oh mon mirah panjenengan umum dikandangi tumpuk iya kasih gak kerungu gak kerungu pokok kerungu jadi tanda merah kamar utuh sih bu itu pak asih ah, pak pak iya. oh wes lo nerwanti monggo monggo <laughs> wes dicepak no kafe lah sampun anjir kandang di lah daya daya turun tuh asik mau gak turun turun oh monggo monggo bayan gitu oke ini bagus, wes mulai saya kiai, pak asik kali pak bagus, ini apa yang pak di Iki sak niki. Iki sak niki kaya sesuwe Iya, iya, iya, iki, tapi aku mekasir. Eh? Kau ini ku pelandang, kutu tanggung jawab, apik lah nelek. Oh, bener-bener, nak kancil itu ngene, tayu panggung khawatir. Iya, iya, sak pelana kau naik. Rek, Mira, rek, Ayo, kena rek. niku lho. Nggih, nggih, guys, guys. Kuwatos. Pun kuwatir kali kula hati-hati, Napa gendinge, Mas? Ini ya. Iki tak wakilno karo sing di omah, karo Bayang. Kulon. Oh. Hmm, lah gendinge Samira. Oh, iya. Matur nuwun. Gendinge tandake. Bapak dipake belane. Gendinge tandake sing sini. di taba lempo kakek. Iya. Lempo oh, sajen radin kakek setia. Masalah ini karo biasa ya sih kak. Iya, lo lho pengko Iya kak. Soalnya noken ini kalah nggak kak kak enteng nggak mau kaman. Hmm. Kamannya tetep maku wae Oh, kadang lamba ya? Iya. Mom tante, saya kepakai betara lagi kakek. Iya, kakek ya. kakek mana kak? Kamu dia kelopak ya? gereja kono meneh kok ae kira Kentung sakera. Apa kang Ya sae. yang belum hatri. Oh, iya. jangan kok munduk ya wis penuh perlu Panjene sembarang sing salah. Pak kalau asik, gini, hmm. pokoknya ganjaran tak usulno karo gubernur. Ngoten to. Jarang wangil sak pasuruan utawa nerjo pisan aman ya. Sebab saka matine Pak Sakera.